На самиот почеток да поставам едно прашање. Дали некој од вас случајно прочитал во Коприжот на вековите што всушност кажува Елена Вајд за Јуда? <laughs> Бил избран, неизбран, повикан, неповикан и така натаму. Бидеќи нашето проучување минатиот месец од четирите Евангелија не поучи дека, дека бил избран, како и другите апостоли. Ако никој до сега не го проучил тоа, ќе го оставиме за друг пат. Јас само го поставив како прашање. Верувам дека копнежот на вековите го имате дома. Една од најраспространетите книги па може да се потрудиме да, да почитаме нешто во врска со тоа. Денеска проучувавте и намерно се обраќам во второ лице. Не дека јас не проучував. Проучувавте за Јом Кипур. На самиот почеток би посекал да поставам едно провокативно прашање да отвориме за таа цел во Левицката книга, 16-та глава, или Трета книга Моисеева, 16 глава. И да прочитаме 29 30 и 31 стих. Дали отворивте таму? 29, 30 и 31 стих. Значи, Господ му заповедал на Израел и тоа да ви биде вечен закон во седмиот месец, на десетиот ден од месецот, смирувајте ги душите ваши и никаква работа да не вршите ни вие, нити придојдените, населени помеѓу вас, Зашто во тој ден ве очистуваат, за да ве очистат од сите ваши гревови и да бидете чисти пред лицето Господово. Тоа да биде сабота над саботите. Смирувајте ги душите ваши. Тоа ќе биде вечен закон. Два пати го прочитавме изразот вечен закон. Исто така што прочитавме? Тоа е сабота над саботите. Значи, ова е поголема сабота од, од седмичните саботи. Ова е најголемата сабота. И сега, ако е ова вечен закон, и ако е ова поголема сабота од другите саботи, зашто ние не ја празнуваме оваа сабота? Прашање за размислување. Вечен закон и сабота над саботите. Прашање за размислување. Денес исто така проучувавте за тоа што се случувало и какви се жртви се принесувале тој ден. Не би сакал да ги повторуваме. Меѓутоа, да се подсетиме. Сето тоа е запишено во 16 глава, можеме само да резимираме. Што требало значи, да принесе, како прво, кој? Кој единствено принесувал жртви тој ден? Кој единствено вршил служба тој ден? Само првосвещеникот или овде по име се споменува Арон, како првиот еврейски првосвещеник по неговиот чин, значи по чинот Аронов. принесувал теле како жртва за грев и заедно со него овен како жртва се паленица и потоа уште што принесувал како жртва? Уште еден јарец или козел, како што вели овој превод. Сега се поставило прашањето. Зошто биле првите две жртви? Шести стих. Пото Арон да приведе теле како жртва за греф за себе. И така ќе се направи чист себе си и домот свој. Зошто требало да биде пренесено телето? Заради очистување на гревовите на самиот првосвещеник. Се секјавате минатата сабота кога читавме за секојдневните жртви, секојдневната жртва за греф, таму четвртата глава и понатаму. Кога се принесувало теле за секојдневната жртва, се секјавате? Ако сгрешала целата заедница или целиот израелски народ, колективно, и освен тоа во кој друг случај се пренесувало теле како жртва за грех? ако сгрешал било кој свештеник или помазано лице. Додека обичниот народ прелешал да речеме јаре, како што читавме таму, за поединечен греф на било кој друг израелец. Е сега, и во случајот со свештениците, и во случајот со обичниот народ, што и да се пренесувало, дали теле, дали јаре, тоа било жртва за греф. Таму читавме во четвртата глава дека со таа жртва грешникот добивал простување и дори добивал помирување се вели. Меѓутоа, дали тоа било помирување за неговиот грех? И денеска би сакал повторно да го нагласам прашањето, што брат Борче утрово го нагласи неколку пати, Вие дадовте одговор, но не беше одговорот многу гласен. Зошто имало потреба од денот за очистување? Зошто израелците не се очистувале со секојдневните жртви за греф? Зошто таа жртва не ги очистувала, не ги помирувала или ги помирувала? Зошто имало потреба од посебни жртви еднаш во годината на Јом Кипур. Значи, со секојдневната жртва, грешникот добивал простување за својот греф. Свещеникот правил помирување за него. Мегутоа, зошто сега имало потреба за истиот тој греф да се прави посебно очистување и посебно помирување на крајот од годината. Зошто? Кога проучувавме јатата сабота, застанавме кај моментот, значи, било да се работело за теле, за свештеник или за целиот народ, било да се работело за јаре, за било каква жртва и да се работело, Гревот, што бил исповедан врз тие жртви, се пренесувал во шаторот, се пренесувал во светелиштето. На кој начин? Прво, на тој начин, што крвта од телето, значи ако се работи за свещенички или за колективен грев, се внесувала во светињата и таму се прскала завесата. Ова е само повторување од мене та сабота. Само таа крв, значи телешката, се внесувала во светлината и се прскала завесата со неја. А како влегувала онаа другата крв, или гревот поточно, како влегувал гревот од другите жртви во светилиштето, кога самата крв од тие жртви не, не е внесувана во шаторот внатре. Туку само биле мачкани роговите на жртвеникот надвор на тој начин што свештениците по заповед Господова ја јаделе таа жртва. Не се, например, лој не, не требало да се јаде, треба да се изгори. Но таму читавме за некои плешки, ово, <laughs> некои делови што се зајадени. И со тоа, вината или гревот на народот, на израелецот, го превземале врз себе. Сето тоа покажува дека со секојдневната жртва за греф, иеко добивал простување, дури и лично помирување со Господа, преку таа жртва, Израелецот не бил очистуван од гревот со таа жртва. Израелецот во таа жртва добивал само условно простување, така наречено. Таа жртва, секојдневната жртва за грев, не била помирување за гревот. Била помирување за грешникот. Но не била помирување за гревот. Гревот останувал. Вината останувала, долгот останувал неплатен. До кога? До денот на очистувањето, Јом Кипур, кога целиот народ добивал очистување за своите гревови. Зошто дури тогаш, која била жртвата со која што народот се очистувал од своите гревови, која била жртвата со која што се вршало помирување за гревот, за сите гревови направени во текот на годината пред тоа, штом секојдневните жртви не биле тоа. Со нив не можеле да се очистат од гревот, со нив не се вршело помирување за гревот. Тоа била крвта на едниот од двата јарца или козела, наречен за Господа, бидејќи се фрло ждрепка, кој од нив ќе биде за Господа, а кој од нив ќе биде за Азазел. Старо еврејско име што се однесува на сатаната. Која крв вие читавте и проучувавте, мислам и се сразорица тоа многу детално објаснуваше утрово. Не сакам тоа да го повторувам. Сето тоа е запишено во оваа глава. Седум пати, исто како и со телешката крв за своите греови и за своето семејство по поклопецот на милоста, над ковчегот на заветот, очистување и помирување за гревот се правело само со крвта на јарецот за Господа. Значи, Израелецот, било кој Израелец, кога принесувал жртва за грев, значи, кога тој самиот го колел животното врз која што ги исповедал своите гревови, било кога во текот на годината. Тој добивал простување. Меѓутоа, таа жртва, што тој ја принесувал, значи неговата жртва, не го очистувала од гревот. Ниту била помирување за гревот. туку тоа била жртвата што ја принесува неговиот првосвещеник на Јом Кипур. Значи, не со својата, туку со жртвата на неговиот првосвещеник. Израелецот добивал очистување, целосно или дефинитивно отпуштање на гревот и помирување за самиот грев. До Јом Кипур он можел да живее со чиста совест, пред Господа, затоа што тој веќе бил помирен, покајан, меѓутоа долгот се уште не бил платен, гревот се уште не бил очистен, помирување се уште не било извршено. Зошто израелците требале да имаат една ваква лекција низ службата во светилиштето? за да разберат дека тие не можат да се очистат и да се оправдаат со своите жртви, со своите дела. И тоа било лекција за сите други околни народи. Не може да се очистите со, од греф со тоа што вие ќе направите нешто. Што готи да е тоа? Дали ќе однесете пари во црква, или ќе дадете милостина на сиромаси, или ќе изградите црква, например, како Трифун Костовски, или не може тоа да ве очисти од гревот. Вашето дело, вашата жртва, не може да го помири вашиот грев. Тоа може да го направи само жртвата на вашиот првосвещеник, на вашиот посредник. Израелците имале практична лекција низ овие служби во светилиштето, дека само жртвата на Спасителот што ќе дојде во иднина, а Јом Кипур бил символ на таа иднина, на тој иден ден, само со неговата крв ќе биде направено вистинско помирување за сите гревови, за сите беззаконија. Само со неговата крв ќе може да се случи вистинско очистување на сите гревови, на сите беззаконија. Само преку неговото име да се добие покаяние, простување, отпуштање на гревовите, оправдање, посветување и секој Божји дар, вклучително и Светиот Дух. Сето тоа што апостолите го проповедале дека веќе се остварило на Голготскиот крст и потоа. Дека Христовата жртва е таа една и единствена која што го постигнува тој ефект. Никакви човечки дела, никакви човечки заслуги, никакви човечки жртви. Според тоа, кога започнал Јом Кипур во Новиот Завет, Второ провокативно прашање. Кога се пренесувала жртвата што очистува, јарецот за Господа? На Јом Кипр се пренесувала. На тој ден. Велиме тоа било Христовата жртва. Така не получуваат апостолите. Значи, кога Христос умрел на крстот, тоа веќе бил Јом Кипур, не тој датум <laughs> на еврејскиот календар, туку новозаветниот Јом Кипур, кој што цело време трае, до ден денес. Дали завршил меѓутоа Јом Кипур? Не завршил. Дали Христос завршил со своето посредување во небесното светилиште? Се уште не завршил. Зошто не завршил? Зошто новозаветниот Јом Кипур не трае само еден ден? Што е тоа што се чека? Да отвориме посланието до евреите. Токму во послание каде што апостол Павле прави едно кратко резиме на сите овие служби, на сите овие обреди, церемонии, жртви. И за сето тоа вели дека сето тоа е само сенка, сето тоа е само символ, Сето тоа нема никаков ефект, телешка и јарешка крв не можат да очистат гревови. Дури и тие, јом кипурски жртви, туку сето тоа е само символ и сенка на една и единствена жртва за очистување. Една и единствена жртва за оправдание, за посветување и така натаму. Тоа е Христовата жртва. би сакал да го насочиме нашето внимание на почетокот од десетата глава. Не е лошо да почнеме да читаме од 25 од стих од 9 глава или ајде подобро 24-тиот, бидејќи представува една целина тука. Овие стихови ги читавме пред два месеци кога проучувавме за светињата на светињата, светињата на светињите. Зашто Христос не влезе во ракотворено светилиште, кое е само образец на вестинското, туку во самото небо, за да се јави сега пред лицето на Бога за нас. Нели како што влегувал Арон, првосвещеникот пред Божето лице, само на Јом Кипур, зад завесата и не да се принесува себе како жртва повеќе пати, како што првосвещеникот влегува во светилиштето секоја година со туѓа крв, додека Исус влегувал со својата. И неко тој би требало многу пати да пострада од созданието на светот. А сега еднаш за секогаш, до крајот на вековите се јави за да го однесе гревот, откако се принесе сам себе како жртва. И како што на луѓето има определено да умрат еднаш, а потоа суд, така и Христос откако еднаш се принесе самиот себе како жртва, за да ги однесе гревовите на мнозина. Вторпат ка им се јави на не веќе како жртва за грев на оние што го очекуваат, туку за нивно спасение. Христос еднаш дошол според апостол Павле за да биде жртва за грев та да ја даде таа една и единствена жртва за спасението на светот, за очистување и помирување на сите гревови. Но Христос треба да даде по втор пат, вели истиот апостол, за да бидат спасени сите тие, кои што еднаш биле очистени со неговата крв. А што тоа значи? дека се уште не се спасени. Се уште не се спасени до крај. И сега десетијата глава, првиот стих. Да размислиме за овие зборови. Билики законот ја има само сенката на идните добра, а не суштината на работите. Никогаш не може со оние исти жртви што се пренесуваат секоја година да ги усоврши оние кои пристапуваат. Се внимавајте. Вториот стих вели, инаку би престанале да се пренесуваат, бидејќи оние што служат, еднаш очистени, неки имаат веќе никаква совест за гревовите. А третиот, но преку жртвите секоја година се прави спомен за гревовите или се подсетуваат на гревовите, бидејќи не е можно телешката и јарешката крв да ги однесе, да ги очисти, да ги измие гревовите. Апостол Павле вели дека кога, кога Израел еднаш би бил на вистина очистен со телешката и јарешката крв на Јом Кипур, кога на било кој Јом Кипур, Израел бил навистина очистен со жртвите на нивниот првосвещеник. Апостол Павле тогаш не треба да има нареден Јом Кипур. Тогаш не треба да постојат нови жртви после тоа. Тогаш не би требало да има повторување на цели, целиот тој систем, ритуал наредната година, па потоа наредната година и така натам. Но штом имало повторување, значи дека Израел никогаш не бил вистински очистен со животинските жртви. А понатаму истиот така апостол прочитавме вели дека ако еднаш на вистина бил очистен, тогаш повеќе тој што е очистен нема да има совест за гревовите. Меѓутоа на секој Јом Кипур се, се прави спомен се споменуваат одново и одново гревовите кои што треба да се очистат секој Јом кипор. Со други зборови, ако еднаш народот биде на вистина очистен со некоја жртва што очистува, после таа жртва не само што не, не треба да има нови жртви, туку нема да има што? нема да има ново акумулирање на гревови во светилиштето, кое што ќе бара повторно некој нареден Јом Кипур, која ќе се прави очистување за сите тие собрани гревови, што одново и одново ќе се собираат, ќе се пренесуваат во светилиштето. Заклучок, после Христовата жртва не постои акумулирање на гревови, на простени гревови во светилиштето. Иако мнозина адвентисти токму тоа го тврдат, дека гревовите и понатаму се собираат, се акумулираат, тоа е во противречност со оно што го получува апостол во 10 глава. Ако Христовата жртва е таа вистинската што очистува, после неа нема трупање на нови гревови, пренесување на нови гревови во светелиштето. Христос ги зел на себе сите гревови и вели апостол Петар ги понел до каде? ги понел на дрво, значи до крстот. После воскресението Христос не е обременет, натоварен со гревови, бидеќи смртта била таа што ги очистила гревовите, платила за целиот нивен долг и донела оправдание и нов живот на сите кои што се надеваат на Него. Тогаш што значат зборовите на Елена Вајт? Дека Христовата крв, иако му донела опростување на грешникот, таа не го избришала или не го поништила гревот. Тој останува во небесното светилиште се до конечното помирување. Што е тоа конечно помирување, според незината наука? Кога веќе крстот и Христовата жртва на крстот еднаш биле едно универзално помирување, Зошто е потребно да постои некое наредно помирување? Дали е точно тоа дека треба да постои некое наредно помирување? Кое што таа го нарекува конечно помирување? И во кој смисол гревот што е еднаш простен и оправдан со Христовата крв и понатаму останува во светилиштето се до конечното помирување кога ќе биде избришан според незините зборови. Што значи тоа бришење? Во кој смисол ќе биде избришен? Во кој смисол се до тогаш останува таму? И после Христовата смрт. После совршената жртва која што очистува. Ова нека бидат прашања за размислување, за ваше размислување и за ваше лично проучување. А некогаш, ако даде Господ живот и здравие, можеме и да ги одговориме.